cef verca i filmoi por esperanto. La Franza filmo Manon de Surs, Io estas Manon de la Fontoi. Celante variigi la agadon de nia esperanta clubo per amusai cae lingvo clerigai rencontigioi, Franz devena samideanino, cae mi, organisi santau quelcai monatoi, la proiectiadon de la franca filmo Jean de Floret en la originala lingvo cae de ni giuste tiu cele subtitolita en esperanto. Mal longa presentado de la filmo vi povas specti per la iena ligilo. Nun sam maniere mi presentas la daurigan filmon Manon de surs tio estas manon de la fontoi. Ni clopodis doni la eblezon al ciu nivela esperantisto compreni chi eble plei multe la in per legado de la subtitoloi sentro perdi la giuadon de la filmo. Tiu cele, crom antauai clarigoi de la necutimai vortoi, Ni, dum la rapida dialogoi, dialogo i mal rapidigas la filmon gis ses dec i de la normala rapidezzo la intrigo de la unua filmo jean de floret disvolvigas en malgranda villaggio en provenzo sud orienta franzuio ne longe post la unua mond milito du loca i camparano la maliuna Cesar nomata Pape ca ilia nevo u Golen nomata Galinet estas la lasta i membro i de potenza ca i camparana dinastio la familio Suberan. ili complotas por trompe forpeli Jean Giban ex urbanon Elia jus eredita bieno gis quiam li accidente mortas cae ili per pan pezzo al proprigas al sila bienun. La vidvino de la mortinto, exa o per cantistino, forlasas la regionum, cae ilia ocia raja filino manon, restas por vivi cenai barino apud la villaggio. En la dauriga filmo Manon de la Fontoi, la racconto recomenzas dec iaro in poste, ciam Manon iam estas deco chiaragia. Quancam sciclo podis eviti la contacton cun la villagianoi, onis cias che si estas belega cnabino. Pape volas che lia nevo ugolen, balda u ezigiu, porche fin fine estu lau iurai heredantoi de la granda e ricciajo i de la familio Suberan. Ciasante tra la montetoi, hazarde ugolen vidas manon nuda, dum si sin banas en flaco de pluva aquo. Li fulme cae frenese enamigas al si, cae dum multae horoi li cace post sequas cae spionas sin tra la montetoi. Dum si pastas sian gregon. Pape ex cinta che Ugolen enamigis al Manon, varme consilas alli amindumi sin, montrante per belega chas costumo, quiom ricia li estas. Sed, quiam Ugolen declaras sian amon al Manon, si nausigas, tutene parolas, cae fugas tra la montetui, vane post sequita de li. El hazarda conversatio inter du villagianoi, ma non malcovras che Papè ca Iugolen casce stopis la fonton en la bieno de scia patro, cae che la villagianoi, chi uissiis pri la fonto, tutte ne rivelis tion al li. Tio causis unue multe da suferoi al scia patro Gianni cae poste malrecte lian morton. La ocaso por vengi venas ciam Manon azarde malcovras en cascita caverno la subteran rivereton ciu provisa sacvon cae alla fonto de Ugolen cae alla acvo basseno de la villaggio. Si stopas gin hermetice, tiel causante terruran subitan mancon de aquo al ciui villagianui. La pastro dum sia predico aludas a liu crimulo, quiu culpas pri la dia puno de la secigado de la fontui. O case de publica cum veno, ma non accusas ugolen cae pape pri la stupado de la fonto de sia patro antau de chiaroi. Pape maltranquille clopodas pruvi la sen sian cae de sia nevo, sed sin presentas vida attestanto confirmante la pravezzon de la accuso. Ugolen publice cae despere declaras sian amon al manon, cae la desiron compensi sian iaman malbonfaron per geezigio, ma non malame cae indigne forgetas lian proponon. Ugolen sin pemdumas ie arbo, cae lia mem mortigo grave deprimas la maliunan Cesar. Ma non, helpe de la iuna instruisto de la villaggio, liberigas la subteran rivereton cae la aquo de nove atingas la villagian fontanon, giuste ciam la pastro cae la villagianoi processie pregias circa ugi, ma non et zinigias cum la instruisto. Delfin, malnova conatulino de Cesar, revenas alla villaggio cae racontas alli che Floret, lia amantino, ciam mili estis iunai, scribis alli, li tiam soldato en Africo informante che li gravedigis shin. Li ne respondis char tia letero ne niam atingis lin. Tiam Floret, ne successante aborti, forlassis la villagion, cae zinigis alla forgisto de malproxima villagio. La infano nascigis vivanta sed gibulo. Cesar abrupte ec conscias che li mem causis la morton de sia filo, cae che manon estas lia nepino. Gis funde dispremita, li ne plu volas vivi. Post la sinte leteron, cie li confesas cion al manon, cae nomas sin universal heredanto de la tuta ricciagio, Cesar nature dum dorme forpassas. En la alcrocita filmeto vi povas spekti mallongan presentadon de la filmo, ma non de la fontoi.